السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد يكن قرأ الله عز وجل كذلك kuomba sala na صلى الله عليه وسلم alayhi na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala jana tulikuwa tumeanzia na kitabu zakati tukasema tajibu fi khamsati ashiya zaka ni wajibu kwenye vitu vitano tu an'amin wanyama ambao tulisema ni ngamia ng'ombe mbuzi au kondoo wanakdon na uh, madini ambayo ni dhahabu na pesa wa ardu tijaratin na mali ambayo imeandaliwa kwa ajili ya biashara wa kharijun min al-ardi na chenye kutoka ardhini wa thimarun na matunda ndio baadhi ya mshekh wa madhhab wakajalia simaa na kutoka ardhini kitu kimoja kisha kitu cha tano kuongeza asalun asai akasema bisharti islamin kwa sharti mtu kuwa wa hurriyatin na kuwa huru wa milki nisabin na kumiliki fungu lile ambalo linatakiwa kwa mtu wa zaka wa tikrarihi ay wa tamam uh, wamirthihi na kutimia uh, ule umiliki wake wa salamati min dainin yunqisu nisaba na kusalimika hiyo mali na deni linalopunguza fungu la kutolea zaka wa mudhiya hawlan na kupita mwaka illa fi muasharin isipokuwa katika vitu ambavyo mtu anatoa ushuru anatoa moja ya kumi wanitaji saima na vile vile uzalio kutokana na wanyama ambao wanakula vyakula ambavyo ni mubah mwaka mzima au wingi wa mwaka wa ribi tijaratin na faida ya biashara pia hii si chati uh, eh, kupitwa na mwaka wa innaka fi ba'd al-hawl bi bay'in au ghairihi na ile mali ikipungua katikati ya mwaka kwa kuuza au kwa jambo lingine la firaran na si kukimbia zaka inkatwa alhaul mwaka unakuwa ni wenye kukatika wa in abdalahu bijinsihi fala na kama atabadilisha kwa aina yake mwaka haukatiki wa idha qabada daina na atakavo lipata lile deni lake atakavolishika lile deni lake atakapopata kile anachokidai zakahu lima atatoa zaka kwa miaka iliyopita wa shurita laha fi bahimati an'amin saumun aidan na inashurutishwa e, kwa ajili ya mtu kutoa hiyo zaka kwenye wanyama saum ukasema saum ni wale wanyama kula kula ambacho ni mubahu mwaka mzima au wingi wake aidan pia فاليوم نبدا بنصاب الابل ثم نصاب البقر ثم نصاب الغنم نعم من يقرا اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاثة وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين بنت بنت مخاض وهي التي لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان وفي ست وأربعين حفقة وهي التي لها ثلاث وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع وفي ست وفي ست وسبعين بنت لبون وفي إحدى وستين حقتان وفي مئة وإحدى وعشرين وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وأقل نصاب نعم ثم قال بعد ذلك وأقل نصاب إبل خمس وفيها شعب mtu yeye sasa hivi anamiliki ngamia ili ionekane yeye ana fungu la kutolea zaka inabidi awe na ngamia wangapi muallif rahimahullah tuambia wa aqallu nisabi iblin khamsun wa fiha shatun na uchache wa fungu la ngamia ambalo mtu akiwa nalo atatolea zaka ni ngamia watano na uchache wa fungu la ngamia ili mtu atoe zaka ni ngamia watano wa fiha shatun na kwenye hao ngamia watano atakachokitoa ni mbuzi mmoja yani akiwa na ngamia watano anachokitoa ni mbuzi uh, mmoja ثم قال وفي عشر شاتان na akiwa na ngamia kumi akiwa na ngamia kumi anatoa mbuzi wawili au kondoo wawili ikiwa anayemiliki ni ngamia kumi anatoa mbuzi wawili au kondoo wawili wa fi 15 salatu na kwenye ngamia 15 ni mbuzi au kondoo tatu wa fi 15 salatun na kwenye ngamia tano mbuzi watatu au kondoo watatu wa fi 20 40 na kwenye ngamia ishirini ni mbuzi wanne au kondoo wanne yani kama mtu yeye anamiliki ngamia ishirini kiwango cha kutoa zaka kitakuwa kimefika na ikiwa wameshapitiwa na mwaka atatoa mbuzi au kondoo wanne Naam tumehama kwenye habari za kutoa mbuzi au kondoo kinachofuata sasa hivi ni kutoa wenye ngamia yani akiwa na watano ngamia anatoa mbuzi mmoja au kondoo mmoja akiwa na kumi mbuzi wawili au kondoo wawili akiwa na kumi na tano mbuzi watatu au kondoo watatu na akiwa na ishirini mbuzi wanne au kondoo wanne طيب ثم قال بعد ذلك وفي 25 بنت مخاض na kwenye ishirini na tano yani kwenye ngamia ishirini na tano anasema bintu mafadhil atamtoa ngamia ambaye anapewa jina la bintu mafadhil ngamia ah, jike ambaye wenyewe wanamuita bintu mafadhil bintu mafadhil anasema wahiya allati laha sanatun ni yule ambaye ana mwaka mmoja wahiya allati laha sanatun ni yule ambaye ana mwaka mmoja wenyewe anasema anaitwa bintu mafaa kwa sababu mara nyingi sana uh, ngamia anapofikisha Ah, mwaka mmoja basi mama yake huwa anakuwa na ujauzito ndio maana kaitwa bintu mafadhi kwa hiyo akiwa na ngamia ishirini na tano ambao mpitiwa na mwaka anatoa ngamia wa kike jike ambaye wenyewe wanamuita bintu mafadhi ambaye ana mwaka mmoja sawa wa fi 36 bintu laborin na kwenye ngamia 36 anatolewa bintu labuni wa fi 36 thalathin na kwenye 36 bintu labuni anatolewa bintu labuni bintu labuni ni jina la ngamia umri wake muallif anasema wa hiya allati laha sanatani ambaye ana miaka miwili bintu labon wa hiya allati laha sanatani ambaye ana miaka miwili Nasema naitwa bintu labuni kwa sababu mama yake wakati huo atakuwa ana mtoto mwingine aliyejuta atakuwa na mtoto mwingine anaye nainyonya kwa ndo maana akaitwa bintu labun bintu labun yani binti wa uh, ngamia ambaye ana maziwa ambayo ananyonya ngamia mwingine kijindama kingine wa fi 46 na kwenye 46 wa fi sittin wa arba'in na kwenye sita hiqqatun atatolewa ngamia anayeitwa hiqqa wa fi sittin 46 uh, hiqqatun na kwenye ngamia 46 anatolewa ngamia anaitwa hiqqa wa hiya allati laha thalathun na ni yule ngamia ambaye ana miaka mitatu ini hika uh, ni ngamia wa kike ambaye ana miaka mitatu sana miaka mitatu mtu anangamia arobaini na sita basi atatoa hisfa ngamia uh, jike ambaye ana miaka mitatu wa fi ihda wa sittina jad'atun na uh, kwenye sitini na moja yani kwenye ngamia sitini na moja anatolewa jadhaa kwenye ngamia sitini na moja anatolewa jadhaa jadhaa ni ngamia jike ambaye ana miaka minne jadhaa ni ngamia wa kike ambaye ana miaka minne ambaye mwalifu anasema wa hiya allati laha arba'un naye ni yule ambaye ana miaka minne gamia jike ambaye ana miaka minne anaitwa jadhaa hiyo mtu anapokuwa ana ngamia sitini na moja atatoa ngamia wa kike ambaye ana miaka minne wa fi 76 wa binta nabuli na atakapokuwa ana ngamia sabini na sita au na kwenye ngamia sabini na sita ambao wameshapitikiwa na mwaka ambao ni saima anatoa nini binta labun majike wawili ambao wana miaka miwili miwili sababu tunasema bintu labun allati laha sanatan bintu labuni yule ambaye ana miaka mingapi miwili kwa hiyo anapokuwa na idadi ya ngamia eh, sabini na sita anatoa ngamia majike ambao wana miaka miwili miwili ndio maana akasema uh, wa fi sittin binta labuni na kwenye ngamia sabini na sita wanatolewa uh, wawili jike katika ngamia ambao wana miaka miwili miwili sawa وفي 91 حقتان na kwenye ngamia tisini na moja wa fi ihda wa tisina hiqatan na kwenye ngamia tisini na moja atatoa au anatolewa mahika wawili unasema hika ni ngamia jike na amekata ngapi miaka mitatu kwa hiyo atakapokuwa anangamia ambao wamepitiwa na mwaka mmoja wanayekula Uh, vyakula vya halal uh, basi atakuwa anatoa mmiliki wa hao ngamia tisini na moja ngamia eh tisini na moja ha la ikiwa tisini na moja tunarudi nyuma tisini na moja ikidawa tisini angalia vizuri ihda wa tisini غير بليش بدل 60 اكتب 90 91 kama ameandika ihda wa 60 ni khata makosa andika wa fi ihda wa 90 hikatan na kwenye ngamia tisini na moja atatoa ngamia wa kike ambao ni wawili wenye miaka mitatu mitatu na kwenye tisini na moja hikatan ni majike wawili wangamia ambao wana miaka mitatu mitatu marekebisha وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون na kwenye mia na ishirini na moja wafi miatin wa ihda wa ishirina thalathu banati labuni na kwenye mia na ishirini na moja ni ngamia wa kike au majike watatu ambao wana miaka mingapi miwili miwili majike watatu ambao wana miaka miwili miwili yaani ukiambiwa bintu labuni moja kwa moja jua kwamba yule ambaye ana miaka miwili sasa mtu anapokuwa anamiliki ngamia moja ishirini na moja anachokitoa ni talaqu banati labuni majike watatu ambao wana miaka miwili miwili kwaje mpaka kisha nasemaje thumma fi kulli arba'ina bintu labuni wa kulli khamsina hiqqatun tatalikai wameshazidi sasa idadi imeshapinduka ni zaidi ya mia uh, na ishirini na kuendelea anasema thumma fi kulli arba'in kisha baada ya hapo atakuwa anaangalia kwenye kila arba'in kwenye kila arba'in bintu labuni atakuwa anatoa bintu labuni mmoja kwenye kila 40 ikiwa na maana akiwa na miasi atatoa bintu labuni wangapi wanne hasa bintu labuni wanne akiwa na 200 atatoa bintu labuni wangapi watatu hasa Yaani kwenye kila fungu la 40 imeshazidi sasa 120 na kuendelea. Kwenye kila fungu la 40 atakuwa anatoa bintu labuni mmoja. wa kulli 50 hiqqatun na kwenye kila 50 atatoa hikka mmoja hikka bana miaka mingapi ha mitatu jiki ambaye ana miaka mitatu kwa hiyo kwenye kila 50 atatoa jiji ah, jiki la ngamia ambalo lina miaka mitatu ikiwa na maana ikiwa na miaka 50 atatoa hikka ngapi ana mia 50 sasa ngamia tumesema hapa wa kulli 50 ikka sawa yani kwenye kila fungu la hamsini atatoa hika ambaye ni jike lenye miaka mitatu anaangamia mia hamsini atatoa hika ngapi watatu kwa haka kwa hiyo akiwa na mia mbili ikka ngapi sasa kule tukasema akiwa na mia mbili anaweza akatoa bintu labuni wangapi watatu mitano vikula 40 fi vikula 40 bin labun kwa hiyo kwenye 200 anaweza akatoa bin labun watano au akatoa hika ngapi nana na kiasi sisi tumeona lakini hapa muallif rahimahullah yeye alikuwa anatuambia tu idadi ya mwanzo kwamba fulani anatoa kazi wakiwa idadi fulani anatoa kazi wakiwa idadi fulani anatoa kala tafuta sehemu yenye uwazi andika maneno haya kwa ufupi swabu la ibn swabu la ibn ah, fungu la ngamia fungu la ngamia la kutolea zaka tano mpaka tisa tano mpaka tisa tano mpaka tisa shatu ni mbuzi mmoja au kondoo mmoja tano mpaka tisa shatu mbuzi mmoja au kondoo mmoja sawa kumi mpaka kumi na nne kumi mpaka kumi na nne mbuzi wawili au kondoo wawili kumi mpaka kumi na nne mbuzi wawili au kondoo wawili kumi na tano mpaka kumi na tisa kumi na tano mpaka kumi na tisa salatu shia mbuzi watatu au kondoo watatu thalatha shia mbuzi watatu au kondoo watatu 20 mpaka 24 arba shia mbuzi wanne au kondoo wanne hmm? wapi Eh, arba ashia arba mbuzi au kondoo wanne ishirini na tano mpaka thelathini na tano bintu makhaz bintu makhaz ambaye ana miaka mingapi binti Fakadha miaka mingapi mmoja kwa hiyo kuanzia ngamia uh, tano mpaka tano anatolewa ngamia jike mwenye, mwenye mwaka mmoja thelathini na sita thelathini na sita mpaka arobaini na tano bintu labulin 36 mpaka 45 tolewa bintu labuni bintu labon ni yule ngamia jike mwenye miaka mingapi miwili ngamia jike mwenye miaka miwili hiyo ni 36 mpaka 40 na tatu 46 mpaka 60 46 mpaka 60 46 mpaka 60 hiqatun 46 mpaka 60 ni hikka ngamia jike mwenye miaka mingapi mitatu yani kuanzia 46 mpaka 60 anayetolewa ni ngamia jike ambaye ana miaka mitatu sitina moja sitini na moja mpaka sabini na tano sitina moja mpaka sabini na tano jazaa sitina moja mpaka uh, sabini na tano jazaa ngamia jike ambaye ana miaka mingapi minne kuanzia moja mpaka tano jaza ngamia jike ambaye ana miaka minne kisha sita sita mpaka tisini sabina sita mpaka tisini binta labuni sabina sita mpaka tisini binta labuni kuanzia sabina sita mpaka tisini uh, ni majike wawili wenye miaka miwili miwili hiyo sabini na sita mpaka sitini bintaa buni majike wawili wenye miaka uh, miwili miwili tisina moja mpaka mia na ishirini tisini moja mpaka mia na ishirini hikatan hikatan fikra tatu kuanzia moja mpaka miaka ishirini ah, ni majike wawili wenye miaka mitatu mitatu mia ishirini na moja na kuendelea mia ishirini na moja na kuendelea thalathu banati labudi miashi na mwenye na kuendelea ni a uh, ngamia watatu majike wenye miaka miwili miwili kuanzia miaka 20 na kuendelea ni majike watatu angamia ambao wana miaka miwili miwili ثم في كل 40 بنت لبون وكل 50 حقه kiko wapi ثلاث بنات لبون ثلاث بنات لبون ثلاث بنات لبون ni majike watatu wa ngamia wenye miaka miwili miwili sawa ha kisha kazi yako itakayefuata ni rahisi kwenye kila fungu la, la 40 anatoa bintu labuni mmoja na kwenye kila fungu la 50 anatoa hikka mmoja sawa ubraida umeelewa ha If, Hitler na Karine kwa sababu tumeshasema wakishakuwa moja wameshafika moja atatoa salatu banati labuni majike watatu wenye miaka miwili miwili sawa fi kulli arbain bitlabu kwenye kila fungu la 40 sasa yani umeshazidi 121 na kuendelea anachokifanya anaangalia kwenye kila fungu la 40 anatoa bintu la Mungu ikiwa na maana kama atakuwa na kuanzia moja anatoa bintu labuni watatu sawa kwenye eh, anatoa bintu labuni wangapi wanne wa fi kulli 50 hika na kwenye kila fungu la 50 anatoa hika ambaye ana miaka mitatu kwa hiyo akiwa na miaka hamsini anatoa hika ngapi watatu ikiwa na maana hivi ana miaka moja kuanzia miaka moja kabla ya kufika miaka hamsini atatoa bintu labuni watatu wakishafika hamsini atatoa hika watatu mpaka moja ah, hamsini na 160 wakishafika atatoa bintu labuni wangapi ha wanne sawa na kuendelea mpaka pale tutakapopiga tena hesabu ya ngapi ya 50 haka ndio hayo maneno ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 hikatun kali ambayo itakusaidia kuhakisha zidi 120 na kuendelea kwenye kila fungu la 40 bintu labuni mmoja na kwenye kila fungu la 50 bintu eh, hikka aha mpaka kuna swali eh ah, awatoleuza naam ah, yaani ndio hivyo sheria imekuja hivi sheria imekuja hivi maanake kwamba inazingatiwa kama ilivyo ngamia watano kutoa ngamia mmoja atakuwa ametoa kitu kikubwa wala toa naam mara nyingi inakuwa ni uh, ni jike mara nyingi la unatoa mbuzi la kama hauna unanunua naam isra وأقل لسان المطر وفيها كثير وهو الذي له سنة أو أو تبيعة وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة نعم ثم قال وأقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع هو الذي له سنة أو تبيعة وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة ng'ombe hapana shida anasema hivi na uchache wa fungu la ng'ombe la kutolea zaka 30 ni 30 aqallu nisab al-bakari 30 uchache wa fungu la ng'ombe la kutolea zaka ni 30 yani maana kama hujafikia 30 hakuna zaka sawa kama hujafikia 30 hakuna zaka wakija fika 30 sasa nini anachotoa anasema wa fiha tabi'un anatoa Ah, ng'ombe ambaye ni tabio tabio ni ng'ombe dume tabio ni ng'ombe dume tabio ni ng'ombe dume wa huwa alladhi laha lahu sana huwa alladhi lahu sana ni yule ambaye mwaka mmoja kwa hiyo akishakuwa kuwa na ng'ombe 30 ambao tayari wameshapitwa Ah, na mwaka mmoja anatoa dhabi'un ambaye ana mwaka mmoja yani ng'ombe dume ambaye ana mwaka mmoja au tabi'atun au tabi'atun au ng'ombe jike ambaye ana mwaka mmoja ana ng'ombe 30 atatoa tabi'un ambaye ana mwaka mmoja au tabia au ng'ombe jike ambaye ana mwaka mmoja kwa hiyo kwenye ng'ombe yeye atakuwa na kiasi ana kiarifu baina ya kutoa dume au jiki tofauti na kujengamia wa fi 40 muthinnatun wa fi 40 muthinna na kwenye 40 atatoa muthinna na 40 atatoa muthinna musinna kwenye ng'ombe ambaye ana miaka mingapi wa hiya allati laha sanatani ambaye ana miaka miwili yani musinna ng'ombe jike ambaye ana miaka miwili wa fi 40 na kwenye 40 musinna tun wa hiya allati laha sanatani na kwenye 40 atatoa musinna ng'ombe jike ambaye ana miaka miwili akiwa na ng'ombe 40 wa fi sittina na kwenye sini wa fi sittina na kwenye sini yani akiwa na ng'ombe sini tabiani atatoa ng'ombe dume wawili wa fi sittina na kwenye sini tabiani atatoa ng'ombe dume wawili ng'ombe dume wawili ambao na miaka mingapi mingapi mmoja mmoja ng'ombe dume ambaye ana mwaka mmoja ndio tunamuita tabi'un uktuba amama au tabi'atani aliposema tabi'ani uktub au tabi'atani tabi'ani au tabi'atani ha basi kule ambapo kumekuja tabiatan uktub au tabi'an au tabi'an na zile ambazo zimekuja tabi'an uktub au tabi'atan tabi'an ng'ombe dume wawili tabi'atan ng'ombe majike wawili ambao wana mwaka ngapi mmoja mmoja mpaka tumeelewana ha thumma kana baada dhalika thumma fi kulli 30 tabi'un wa kulli 40 musinnatu kisha kwenye kila fungu la 30 atatoa tabi'un au tabi'a tabi'un au tabi'atun kwenye kila fungu la 30 atakuwa anatoa ng'ombe jike mmoja ambaye ana mwaka mmoja au ng'ombe dume mmoja ambaye ana mwaka mmoja kwenye kila fungu la 30 sawa wa kila 40 mutinna na kwenye kila fungu la 40 anatoa musinna ambayo tunasema anapojika mbana meta ngapi miwili kwa hiyo kwenye kila fungu la 40 anatoa mutinna ng'ombe jike ambaye ana miaka miwili kwa kwenye kila fungu la 30 anatoa tabia au tabia na kwenye kila fungu la 40 anatoa musinna ha sawa wapi khilaf ah, tunaizingatia hiyo tumesema kwamba kuanzia 30 ndio mtu anatoa zaka sio umeelewa kwa hiyo wakishafika 30 tumesema anatoa nini tabia au tabia ng'ombe dume ambaye mwaka mmoja au ng'ombe jike ambaye ana mwaka mmoja sasa wakiendelea hapo wakafika 40 anatoa musinna ng'ombe jike ambaye ana miaka miwili wakiendelea wakafika 60 anatoa tabi'an au tabi'atan majike wawili au madume wawili wenye miaka hmm? mmoja mmoja mmoja mmoja hapo kafika 60 wakishafika 60 wewe hapo usipate shida tena في كل 40 تبيع او تبيع وفي كل 40 وفي كل 30 تبيع او تبيع وفي كل 40 مسلم sawa kuna swali eh si ndio tunahitaji hao wanaotolewa kama mbuzi anashika ah yani kwamba ng'ombe ukishafika 40 wanatolewa nini mbuzi lakini mbuzi wanamjuaje mbuzi wanakuja wanakuja kwenye wanatolewa na kuna swali lingine na mweka نعم آه قبل ذلك اكتب نصاب البقر نصاب البقر نصاب البقر نصاب البقر آه، ثلاثين كوانيا ثلاثين mpaka ثلاثين 30 ثلاثين 39 تبيع او تبيعه تبيع او تبيعه ثلاثين 30 ثلاثين 39 تبيع او تبيعه 30 mpaka 39 30 mpaka 39 tabiun au tabia 40 mpaka 59 40 mpaka 59 musinna 40 mpaka 49 mpaka 59 40 mpaka 59 musinna musinna jike ambaye ana miaka miwili 40 mpaka 59 jike ambaye ana miaka miwili tisini ya kuendelea tabi'an au tabiatani tisini ya kuendelea tabi'an au tabi'atan tisini ya kuendelea mtu atatoa uh, madume wawili wenye miaka mmoja mmoja au majike wawili wenye mwaka mmoja mmoja خلاص ثم في كل 30 تبيع او تبيع وفي كل 40 بل هم تمشي siku kadistabu thumma fi kulli 30 tabi'u wa kulli 40 musinna na teka وأقل نصاب الغنم أربعون وفيها شاة وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي وفي مئتين وفي مئتين وواحدة ثلاث إلى أربع إلى أربعمائة مئة ثم في كل مئة شاة والشاة بنت سنة من ال- من المعز ونصفها من الضأن والخلطة في بهيمة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير تصير المالين الواحد نعم ثم قال بعد ذلك وقال المؤلف واقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة واقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة na uchache wa fungu uh, la kutoa zaka la kondoo au mbuzi wa aqallu nisabu la ghanam 40 wa fiha shatun na uchache wa fungu la mbuzi la kutolea zaka au kondoo ni 40 wafia hajatun na kinachotolewa ni shati yani mbuzi mmoja au kondoo mmoja ukishafika kondoo 40 au mbuzi 40 anatolewa mbuzi mmoja au kondoo mmoja sawa وفي 121 شاتان نكوني 121 وفي 121 شاتان نكوني 121 عشرين موجة mbuzi wawili au kondoo wawili wa fi 121 wa na kwenye moja ni mbuzi wawili au kondoo wawili sawa wa fi mi'atayn wa wahidatin thalathun ila arba'mi'a na kwenye 201 wa fi mi'atayn wa wahidatin na kwenye 201 thalathun ila arba'mi'a ni mbuzi watatu au kondoo watatu mbuzi watatu au kondoo watatu kuanzia moja mpaka 400 kamili mtu anatoa mbuzi watatu au kondoo watatu sawa ah umemaliza kazi alichokisema hapo nini akasema thumma fi kulli mi'atin sha au mshafika 400 kwa hiyo kuanzia moja kwenye kila fungu la mia shatun ni mbuzi mmoja au kondoo mmoja kwenye kila fungu la mia kwenye kila fungu la mia ah, ni mbuzi mmoja au kondoo mmoja ikiwa na maana kwamba wakiwa kuanzia ah, mia nne na moja mpaka mia tano mtu atatoa mbuzi wa nne au ngapi au kondoo wanne kuanzia mia tano na moja mpaka mia sita mbuzi wa tano au kondoo watano kuanzia moja mpaka 700 na kuanzia moja mpaka nane na hata haka ndio maana akasema thumma fi kulli miati shahid kisha kwenye kila fungu la 100 mbuzi mmoja au kondoo mmoja sasa ni ndani swali lako za mwaka anasema washadu bintu sanati min al-ma'zi washadu bintu sanati min al-ma'zi shad ah, binti ambaye ana mwaka mmoja jike ambaye ana mwaka mmoja min al-ma'zi katika mbuzi katika mbuzi ambaye ana mwaka mmoja katika mbuzi anaitwa shaz washaz bintu sana na shaz ni jike uh, mwenye mwaka mmoja minal ba'zi katika mbuzi wa nisfiha min adh na nusu yake nusu mwaka wa nisfiha ay eh, nisfi sana wa nisfiha ay eh, nisfi sana na nusu yake yani nusu mwaga mina dhani katika kondoo wa nisfiha min na nusu yake katika kondoo yani ashat katika kondoo ni yule ambaye nusu mwaka na ashat katika mbuzi ni yule ambaye mwaka mmoja kwa hiyo mtu anapokuwa na 40 ah, basi imma atatoa mbuzi ambao ana mwaka mmoja au kondoo mwenye miezi sita na kuendelea umeelewana ha ثم قال والخلطة والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد والخلطة na mchanganyiko wal khulqatu na mchanganyiko fi bahimati al-an'am kwenye wanyama wal khulqatu na mchanganyiko fi bahimati al-an'am kwenye wanyama bishartiha kwa masharti yake bishartiha kwa masharti yake tusayyiru al-malaini kalwahid inafanya mali mbili kama moja tusayir almalaini kalwahid inafanya mali mbili kama moja yana kusudia nini watu wawili wao wamechanganya mifugo yao pamoja kwa masharti yake tutayataja sasa hivi hawa ambao wamechanganya hii mifugo yao pamoja ile mifugo hata kama ilikuwa ni ya watu wawili itajaliwa kama mali ya mtu mmoja na ndio maana akasema walqulta na wale waliochanganya fi bahimati al-an'am katika wale wanyama yani ngamia mbuzi na ng'ombe bishakha kwa masharti yake tusayiru al-malaini kalwari inabadilisha mali mbili ikawa kama mali moja haya masharti yapi اكتب شروط الخلطه شروط آه، الخلطة شروط الخلطة شروط الخلطة شروط الخلطة أن يشترك في مراحل أن يشترك في مراحل هذا هو الشرط الأول اكتب واحد ثم حكم أن يشترك في مراجع رحمة الله أن يشترك في مراحل وفي المسرح يعني ثاني وفي المسرح وفي المسرح المسرح بالراء وفي المسرح وفي المسرح وثالث وفي المحلب وفي المحلب وفي المحلب وفي المحلب والرابع وفي الفحل وفي الفحل الفحل وفي الفحل وفي الفحل مشاكل ili mali za watu wawili au hata watatu au hata wanne ijaliwe kama mali ya mtu mmoja jambo la kwanza aliyashtarika fi marahi washirikiane kwenye marahi marahi ni sehemu wanayelala mkubwa kushirikiana zizi almabitu walmawa zizi almabitu walmawa zizi zile ambao wale wanyama wanalala washirikiane yani hiyo zidi moja wa fil masrahi na sehemu wanayekusanywa wale wanyama na kupelekwa malishoni iwe moja wa fil masrah ni sehemu ambao wanakusanywa wale wanyama na kupelekwa malishoni yani sehemu ya kuondokea na kwenda malishoni iwe moja yani isiwe zizi likawa moja alafu asubuhi kila mtu anakuja kuwachukua wapate na kuwapeleka malishoni na kujoa la yani iwe sehemu ile ambayo wanaondokea kwenda malishoni ni ni moja يعني المكان الذي تذهب منه إلى المرعى المسرح هو المكان الذي تذهب منه إلى المرعى ni ile sehemu ambayo unaondokea kwenda malishoni hiyo ndio inaitwa al-masrah wa fil mahram ni ile sehemu ya kukamulia maziwa sehemu ya kukamulia maziwa iwe moja wa fil na ile sehemu ya kukamulia maziwa iwe moja sio lazima chombo kiwe kimoja la ila sehemu ile iwe moja wa fil na dume ambaye anayewaingilia au wanyama awe وفي الفعل yani ushirika uwe kwenye dume dume yule ambaye anayoingilia awe haya masharti manne yakijatimia tayari mali za watu wawili mifugo ya watu wawili itachanganywa na kuwa kama mfugo wa mtu mmoja tunaelewa kwa hiyo maana yake ni nini kama itakuwa ni ngamia watano wao wameshirikiana huyo na wawili huyo na watatu wakafika ngamia watano basi inabidi watoe mbuzi au ah, kondoo mbuzi ambao mwaka mmoja au kondoo miezi sita kwa hiyo pamoja wao watashirikiana kwenda kununua alafu kutoa kadhalika kwenye ng'ombe hivyo ile idadi kutoa zaka kisha fika wanashirikiana kwenye utoaji wa ng'ombe kama uh, yule ng'ombe atachukuliwa kwenye eh, ule ule mchanganyiko ataangaliwa aliyochukuliwa ni wanani na kuangalia kwamba je mtu kwenye hisa yake yani yeye ana miliki asilimia ngapi alafu yule ambaye yeye hayachukuliwa ng'ombe wake yeye atatoa gharama za ng'ombe kulingana na vile asilimia yake wala si kwamba lazima yani wawe sawa kwa sawa yani ule umiliki uwe sawa kwa sawa basi jana yaani kama mwingine anamiliki kumi mwingine akamiliki 35 katika mbuzi na haya machache yakapatikana anakula tunayoona hii hayo ndio makusudio hayo ndiyo makusudio ya kusema wal khulqatu fi bahimati al-an'am bi shartiha tusayyiru al-malayn na mchanganyiko katika bahimatul an'am kwa masharti yake inafanya mali za watu wawili kwa mali ya mtu mmoja au mali mbili kama mali haya sasa tulikuwa tunasema tano mpaka tisa kumi mpaka kumi na nne wama baina alfaridaini wama baina alfaridaini wama baina alfaridaini وما بين الفريقين ليس فيه شيء وما بين الفريقين ليس فيه شيء وما بين الفريقين ليس فيه شيء بل هو عفو بل هو عفو بل هو عفو ويسمى وقصا ويسمى وقصا بالقاف ويسمى وقصا وما بين الفريقين ليس فيه شيء بل هو عفو ويسمى وقصا ويسمى وقصا na ile idadi ambayo inakuwa baina ya mafungu mawili ya kutolea zaka tamu alif alikuwa anasema tu wafi khamsun wa fi uh, ashad wa fi ashrin uh, tata ah, alikuwa anasema hivyo sawa eh kwa hiyo manake kwamba tano ni fungu na kumi ni fungu kwa hiyo kile kinachokuwa katikati ya tano na kumi kile kinachokuwa katikati ya tano na kumi au katikati ya kumi mpaka kumi na tano kila ambacho kinakuwa katikati kile hakitolewi chochote hicho hakitolewi chochote bali mtu anasemehewa kwa maana bakiwa na kuanzia tano atakuwa anatoa mbuzi mmoja kwa hiyo wakiwa sita saba nane tisa atakuwa anatoa mbuzi huyo huyo mmoja kwa hiyo kuanzia sita saba nane na tisa anasemehewa sio tunaelewana hii sita uh, saba nane na tisa yusamma waqasan wenyewe wanaita waqas alwaqas yusamma waqas tumeelewana ha thalatha habari za wanyama tumemaliza habari za wanyama tumemaliza naam